السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد Karibuni tena dada zangu na ndugu zangu tuendelee na nasaha hizi au mafundisho kutoka katika kitabu min akhlaqil anbiya'i alayhimus salam miongoni mwa tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala sala na salamu za Allah subhanahu wa ta'ala ziwafikie ni darasa yetu ya tatu leo insha Allah ta'ala na tuwapitia mambo muhimu ambayo Sheikh Hafidhahullah ameyaweka kabla ya kutuingiza katika maudhu ya tabia ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala tukaona katika jambo la kwanza Sheikh <clears throat> alizungumzia alizungumzia kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa mwingi wa hikma na mwingi wa elimu akatueleza vile vile ya kuwa katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha watu baadhi yao kwa baadhi na akawatofautisha katika nasaba katika ndimi kwa rangi na kadhalika vile vile kwa vyeo kuna wale ambao ni viongozi kuna wale ambao wanaongozwa kuna matajiri kuna maskini kuna waarabu kuna wasiokuwa waarabu na kadhalika na leo insha Allah Taala tunaanzia almuqaddima athalitha kwa wale ambao wana vitabu asema Sheikh rahimahu hafidhahullah na wa fi taghayuri ahwali nasi wa ikhtilafi ansabihim wa uqulihim wa ulumihim wa kathrati amwalihim wa ghairi dhalik hikamun adhima na katika kutofautiana watu kutofautiana kwao kutofautiana kwao katika nasaba zao akili zao hikma zao ilmu zao na wingi wa mali zao na kadhalika na kadhalik kuna hikma kubwa ndani yake kuna hikma ya hali ya juu ndani yake miongoni mwa hikma hizi ni kuwa maisha haiwezi kukamilika anna alhayata la takmulu illa bidhalik maisha ya wanadamu haiwezi katimia isipokuwa kwa hilo lau wangekuwa watu wote ni matajiri basi kuna manufaa mingi ambayo kwamba hatungeweza kutekelezewa ikiwa kila mmoja ni tajiri ni nani ambaye atakufanyia usafi wa nyumba yako nani ambaye atakuendeshea gari lako ni nani ambaye atakuhudumia katika shughuli moja au nyingine hali ingekuwa ni ngumu na ikiwa walau kana nasu kulluhum fuqara na watu wote wangalikuwa ni maskini vile vile basi kuna mambo mengi ambayo kwamba hayangeweza kufanyika vile vile ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون na tumewainua baadhi yao daraja kubwa juu ya wengine ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya kwa hivyo baadhi yao wanawafanya wengine kuwa watumishi wao na hao ambao wanafanywa watumishi nao pia kupitia hiyo kazi ambayo wanawafanyia wenzao Allah subhanahu wa ta'ala ndo amejalia wao kupata mapato yao papo hapo ورفعنا بعضهم بعضا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون نرحمة زمولا wako ni bora kuliko hayo wanaoyakusanya rahma ya Mola wako ni bora kuliko yale ambayo wanayakusanya. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewatofautisha watu katika mapato, katika vyeo, katika daraja mbalimbali za dunia kama tulivyozungumzia katika darasa iliyotangulia. Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala asema huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir yeye ndiye aliyekuumbeni nyote wanadamu والذي خلقكم فمنكم كافر na kuna wengine wenu ni makafiri hawajamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa minkum mu'min na wengine wenu ni waislamu na sisi ambao Allah ametujalia waislamu na rahma na fadla na neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutunuku na wale ambao hawajajaliwa kuwa waislamu tunawaombea Allah subhanahu wa ta'ala awapatie hidayah kwa hivyo shekha anasema rahimahullah fa anta idha qallabta tarfa fi ahwali nas unapowatazama hali unapozitazama hali za watu kwa ala ikhtilafi a'sarihim different generations generations after generations na watu wanaoishi katika sehemu mbalimbali utawakuta ya kuwa wametofautiana katika ndimi zao rangi zao utaona utaona kuwa kuna tofauti kubwa sana miongoni mwao katika nyanja mbalimbali mbali, kwa utajiri na umaskini kwa uzima na ugonjwa kwa wengine ni, ma, ni, ni, ni viongozi wengine wanaongozwa kuna waumini kuna makafiri na kadhalika na kadhalika na hii yote kuna hikma kubwa ndani yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka <clears throat> lakini jambo la nne shekha tuambia pamoja na kuwa watu wanatofautiana katika hali mbalimbali mbali. na kuna mambo mbalimbali ambayo kwamba inawatofautisha kama tulivyotangulia kutaja isipokuwa <clears throat> mambo hayo yote sio ya kuzingatiwa jambo la kuzingatiwa na jambo ambalo kwamba linampatia mwanadamu hadhi na cheo cha kihakika ni rif'atul iman billahi azza wa jal ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala Zile tofauti zingine zote si za kuzingatiwa Kiislamu. Tajiri si bora kuliko maskini, wala maskini si bora kuliko tajiri. Mtu ambaye ni meusi si bora kuliko Mwarabu wala Mwarabu si bora kuliko mtu meusi. Lakini ubora unapatikana katika katika uzito wa imani wa mwanadamu Hili ndilo jambo ambalo kwamba linaleta tofauti miongoni mwa wanadamu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mahma taghayarat al-ansabu nas hata kama nasaba za watu zitatofautiana na mali za watu zikawa nyingi kuliko wengine la kuzingatiwa ni ile utukufu wa imani ni ile utukufu wa imani ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaliweka hili wazi akasema subhanahu wa ta'ala inna akramakum inda Allahi atqakum hakika aheshimiwae hakika mkarimu mtu bora sana miongoni mwenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule amchaye Allah zaidi katika nyinyi kisha Allah akasema inna Allaha inna allaha alimun khabir kwa yakini allah ni mjuzi mjuzi mwenye habari za mambo yote kwa hivyo anajua mcha Mungu ni nani kwa hivyo la kuzingatiwa ndugu zangu ni imani yako la kuzingatiwa zaidi ni uhusiano wa uhusiano wako kati yako na Allah subhanahu wa ta'ala walihadha yatafadhalu nas na kwa jambo hili ndilo watu wanatofautiana na kwa kawaida watu mizani zao ni tofauti watu mizani zao za kuwatofautisha watu ni mizani ya kinasaba mizani ya kimali watoto au ukoo na kadhalika lakini zote hizi katika hizi mizani ambazo mara nyingi watu wanatumia hazina msingi yoyote lakini mizani ya kikweli kweli ni mizani hii ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mizani zingine hizi ya kinasaba ya mali ya vyeo ikiwa haitamkaribisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na haitamrahisishia mtu kuwa karibu na Allah basi itakuwa yeye haimsaidii na chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wala katika huu ulimwengu ndio maana Allah anasema kuzungumzia nasaba asema fa idha nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun basi takapopulizwa parapanda hapo hautakuwapo e, ujamaa baina yao siku hiyo wala hawataulizana hakuna ujamaa baina yao nasaba haitawasaidia Allah anasema kuhusiana na mali Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Wingi wa mali si mizani ya kuwatofautisha watu kwa sababu Allah anasema siku hiyo mali wala watoto hayatamsaidia mtu isipokuwa yule ambaye atakuja kwa Allah na moyo safi huyo ndiye ambaye atapata ya, ya, cha kumfaa mbele ya Allah. ama mizani ya ashira ya, ya, ya ukoo na ujamaa Allah anasema yauma yafiru almar'u min akhi mwanadamu atamkimbia ndugu zake wake zake watoto wake na marafiki zake kwa hivyo haitakufaa jambo hilo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mizani ya kuzingatiwa ya haki ni mizani ya uchamungu kwa hivyo kila mmoja wetu ajitahidi kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kustrengthen uhusiano wetu na Allah na Allah subhanahu wa ta'ala ataturahisishia na kutufanyia nzuri uhusiano wetu na mambo mengine yote biidhnillah tabaraka wa ta'ala wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh